Ну, жив діти і баба починають. їх був один нераз... один син і той нерозумний. Ну, вони померли, він остався сам, женився на одній польки. Ну, зійшлись у їх не було нічого, посила вона й до свого батька. Піди, хай що небудь батько дасть. Пішов він. Батьку, батьку казала полька, щоб що небудь дали. Ну що ж тобі дать? На сир і масло і, і неси варіть вареники. Іде, іде, а тут граки слідом вже летять. Кра, кра, я не вкрав, мені батько дав. Вони знов так. Узяв і кинув, раз я вкрав, мати. Прийшов додому, що ж тобі батько дав? Та дав сиру і масло, а я йшов граки напали, що вкрав, я взяв і кинув. Ну так піди ще, хай що небудь батько дасть. Пішов на другий день. Батьку батьку казала Колька, щоб ви що небудь дали. Ну на тобі кусок сала хлібину. Ну, він йдеш, напали собаки його, взяв покидав собакам. Сало хліб. Прийшов додому, що ж тобі батько дав? Та дав е, сала кусок і хліба. Хлібину, а я кинув собаки напали. От дурак, дурачок. Та ти б вже приніс сало, порізали б на сковорідку, жарили хліб і це б ми наїлись я. Так буду робити. Ну йди хай ще що небудь батько дасть. Пішов. Батько батьку казала полька, що пише не дали. Нате вам порося. Та оце все ж пустіть та годуйте, та виростіть, та й буде у вас своє сало. Приніс. А пулька ж казала йому, що на сковорідку ж порізав сало. Порізав порося і жаре. Приходить пулька. Що ж тобі батько дав? Та дав он порося, я вже жарю. Ех ти дурак, дурачок. Та ти б вже всажив, та? помий виніс би. Та це б і було в нас виросло б порося. Так буде й робити. Пішов він. Батьку батьку казали, Колька, щоб ви ще що дали. На тобі ще смухи. Він приніс, усажик розіслав їх, поливає тим помиями, корме. Приходить вона, що ж тобі батько дав? Та дам, вон слухай, я вже їх покормив. Іх ти дура. Та ти вже струхнув і на жерточку повісив. Так буду й робити. Ну йди ще, хай що небудь батько дасть. Пішов. Батьку, батьку казала полька, щоб ви що небудь дали. Та що ж тобі дати? Нате вам корову. Годуйте, дійте. Він привіз її, струхнув і повісив. Приходить вона з роботи. Що ще там корова висить? Ех ти дурак, дурачок. Та ти вже прив'язав його той. І оце вже була в нас корова. І так буду робити. І дехай ще що небудь батька да. Що вам уже давати? Надо вам оцю дитину. Він приніс, привів ту дитину, прив'язав, наклав сіна й стоїть. Вона в'язала ж ту дитину вже в у хату дитина вже стала жива. І дехай ще що небудь батько дасть. Пішов. Батьку батьку казала пулька, щоб ви що небудь дали. Ну наш тобі вже коня. Приводить того коня. Ну, що ж, вона тут кінь цілий став. Запрягай, будемо їхати до батька в гості. Тільки ж гляди, як сядемо вечеря, це ж ми на ніч приїдемо. Так я буду товкати, щоб так ти пишась не їж, щоб вони ж приглашали тоді. Ну, так і буду робити. Посідали, наварили вареників там, вечеряють. А кіт же лаза, вона раз товкнула, а то кіт лаза під столом та трогає його там хвостиком, а він пишається. Напишався, що голодний став полягали спать, ось я лікар. пулько, пульку, мені їсти хочеться. Ну, піде там у печі за засінкою стоїть макітра з варениками. Так ти потихеньку вийми і поїш. Він прийшов, там на притичку лежали котята, грілись, він узяв їх і поїв. Приходив п'ять пулько, пулько, який то у батька вареники кошлаті. А не поївте ти кошеня, то може. Іди хоч руки помив. Пішов отам у горшку, стоїть вода, піди помий руки. Пішов, усунув і тільки рук не вийме. Приходить до кроватку, душу робить, руки не витягнув з з горшка. Ну, піди там у нас е, під хатою, під стоять стовби, так ти вдарь а руки ж тоді будуть вольні. А батько вийшов сів і кури. Він підходить, батька по голові смазикнув тим горшком, батько й похилився. От він входить пульт, який ж от твого батька стоп не кріпкий. Я вдарив він похилився. А не батька ти вбив, а може. Коли виходить, а він батька вбив. Оце вам такі, так трудно жити з дурнями.